Book 2 ბრძანებითი კილო პირველი ბრძანებითი კილო შენ ძალიან ზარმაცი ხარ ნუ ხარ ასეთი ზარმაცი შენ ძალიან ზარმაცი ხარ ნუ ხარ ასე ზარმაცი შენ დითხანს გძინავს ნუ გძინავს ამდენ ხანს შენ ძალიან დითხანს გძინავს ნუ გძინავს ამდენ ხანს შენ ძალიან გვიან მოდიხარ ნუ მოდიხარ ასე გვიან შენ ძალიან გვიან მოდიხარ ნუ მოდიხარ ასე გვიან შენ ძალიან ხმამაღლა იცინი. ნუ იცინი ასე ხმამაღლა. შენ ძალიან ხმამაღლა იცინი. ნუ იცინი ასე ხმამაღლა. შენ ძალიან ჩუმად ლაპარაკობ. ნუ ლაპარაკობ ასე ჩუმად. შენ ძალიან ჩუმად ლაპარაკობ. ნუ ლაპარაკობ ასე ჩუმად. შენ ძალიან ბევრს სვამ. ნუ სვამ ამდენს. ძალიან ბევრს სვამ. ნუ სვამ ამდენს. შენ ძალიან ბევრს ეწევი. ნუ ეწევი ამდენს. შენ ძალიან ბევრს ეწევი. ნუ ეწევი ამდენს. შენ ძალიან ბევრს მუშაობ. ნუმუშაობ ამდენს. შენ ძალიან ბევრს მუშაობ. ნუ მუშაობ ამდენს. შენ ძალიან ჩქარა მიდიხარ. ნუ მიდიხარ ასე ჩქარა. ძალიან ჩქარა მიდიხარ. ნუ მიდიხარ ასე ჩქარა. აბრძანდით ბატონო მიულერ. აბრძანდით ბატონო მიულერ. დაბრძანდით ბატონო მიულერ დაბრძანდით ბატონო მიულერ ბრძანდებოდეთ ბატონო მიულერ ბრძანდებოდეთ ბატონო მიულერ მოითმინეთ მოითმინეთ ნუ იჩქარებთ ნუ იჩქარებთ მოითმინეთ მოითმინეთ ფრთხილად იყავი ფრთხილად იყავით პუნქტუალური იყავით. პუნქტუალური იყავით. ნუ იქნებით სულელი. ნუ იქნებით სულელი.